Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 24, 1944 Ang kapanganakan ng kasalukuyang apostolic nuncio ng ating bansa na si Archbishop Edward Joseph Adams. Isinilang siya sa Philadelphia, USA na ordinahan siyang pari sa Diocese of Philadelphia sa edad na 26. Sa kanyang patuloy na pag-aaral, nakamit niya ang doctorate sa canon law. Ikalimamput dalawang kaarawan ni Archbishop Adams, August 24, 1996, nang italaga siyang Apostolic Nuncio sa Bangladesh. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.